kwa ile imani ya masahaba wale wanafiki wanasema kwamba sisi tuamini kama vile walivyoamini wapumbavu wanaita masahaba wapumbavu lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema innahum humus sufaha hakika wao ndio wapumbavu walakin la ya'lamun lakini wafahamu huu wote ni mukaddima bado hatujaanza kitabu shekhe analeta mukaddima kutaka kukuelezea kwamba eh, kuna madai ya watu mbalimbali waliodai katika makafiri wanafiki mahizbi na wengineo kwamba wao wanashikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam lakini si wa kweli alafu hapo baadaye sasa atazungumza ni ipi itikadi sahihi kwa sisi ahli sunnah wal jamaa ya kukamatana nayo hayo ndiyo malengo ya Sheikh wa ilaika mithalan na tunakupa wewe mfano lazimiana na mfano huo hadhihi ta'ifatu at-ta'ifatu dhallatu al-mariqatu al-ismailiyatu hiki kipote hadhihi taifatu hiki kipote adalla kilichopotea almariqa kilichotoka alismailia ambayo chenye kipote cha alismailia ismailia ni moja katika vile e, katika makundi ya mashia ambao kama mnaofahamu mashia kuna makundi au maimamu kumi na mbili maimamu wao kumi na mbili mmoja wao ni huyu unasibisha kwa alimam kuna mwingine katika kufika hapa katika imamu wa saba wengine wakasema baada ya ya ya ya, ya, ya Jaafar eh, Jaafar bin Muhammad Sadiq itakuwa ni Ismail wengine wakasema Musa kwa hiyo wao wakaenda kwa upande wa Ismail ndio wakaitwa al-Ismailia kwa hiyo katika kundi mojawapo la mashia Ismailia ambao ni makafiri hawa anaeleza shehe kwamba hadhihi taifatu dhalla hiki kikundi kilichopotea almariqa chenye kutoka alismailia ambayo ni ismailia binajran huko najran walfaro na huko faro walatfain walihsa hii yote ni miji walqatif walbahrain yote ni miji hiyo walmadina kadhalika ni mji maarufu wa humul musammauna bin nakhawila ambao wanajiita nakhawila wa bajaraz wa azala au wa aras pia wasema hivyo wa biqum mji pia katika sehemu za yaman bikum Sanaa ambao ni mji uko yaman Sanaa ni mji mkuu wa, wa Yemen wa bilhind na Hindi wa mashaikhi yusammuna bilmakarim na mashekhe wao ambao wanaitwa kwamba wao ni makarim shekhe anasema walaisu bimakarim wao hawana ukarimu wote wala si wenye kukarimiwa walmakarima yantasibuna ila almadhhab albatil na hao makarima pia vile vile wanajiegemeza katika almadhhab albatini almulhid madhhabu ya batin almulhid ambao ni yenye kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala almuhadi lillahi wa lirasulihi wenye kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wa lilislam na uislam batinia faqad qatala aslafuhum alhajija bibaiti llahi alharam hakika watangulizi wao wamewaua makujaji katika nyumba takatifu waqtalau alhajar alaswad na wakaling'oa jiwe jeusi wakaliiba pale maka wakaenda nalo wabaqiya indahum fitratun min zaman likabakia kwa wao sehemu katika zama yani muda fulani ikawa pale maka hajar al-aswad haliko walilihiba watu waovu kabisa hao makarim waliliiba lile jiwe wakakaa nao muda mrefu huko thumma ruddu kasra minhu kisha wakalirudisha raddu kasra minhu kisha wakalirudisha hali ya kuwa au kasra minhu kulivunja kwa maana wamerudisha labda kipande wamevunja sehemu nyingine falmakarim laysu bimuslimin shekhe anaendelea kusema hapa tutasoma haraka haraka kwa sababu ni mukaddima makarima si waislamu bali hum adharu ala alislam min alyahudi wan nasara Sheikh anasema bali hawa jamaa wana madhara zaidi kwa waislamu juu ya uislamu min alyahudi wan nasara kuliko mayahudi na manasara wama hadha fahum yanshuruna da'watahum bilkutub wa bighairiha bil igraat almaliya pamoja na hivyo lakini wanaeneza da'wa yao kwa vitabu na, na vinginevyo katika kuwahuri watu min alighraati almaliya kuwahuri watu na pesa na mali hata innahum asbahu fi najran mpaka ikawa huko najran yu'tuna ba'd dha'af an-nufus wanawapa baadhi ya watu nyoyo zao ni nyonge minal yamaniyin katika wa Yaman tabi'iyya katika Yaman baadhi ya watu wa Yaman wanawapa wao pesa wayazamuna annahum yad'una ila al ittihaq bis wanadai kwa kwamba wao ila al ittihaq bis watawakutanisha na nchi ya Saudia uko na jirani kuna mpaka eh? sasa wale wengine katika hao makarima wanawagawa wanawapa wanawapa watu wa Yaman mali na vinginevyo alafu wanaambia kwamba nyinyi mtakutana na Saudia hizo siasa zilikuwepo kwa nyuma kwamba wanasema wao oh, pale kuna sehemu ambayo nyingine inaingia Saudia imechukua kwa hiyo Saudia ikawa inawanunua watu kwa njia hiyo wanadai hivyo وفي الواقع أنه لا يدعون الالتحاق بالسعودية ولكن يدعون الالتحاق بالمذهب الإسماعيلي القرمطي الباطني lakini katika uhalisia hawalinganii wao kuwakutanisha na Saudia lakini wanawalingania wao kuwakutanisha na madhahib al-Ismaili madhahibu ya Ismaili kwa sababu hiyo Ismailia iko huko katika sehemu za Najran na jirani ni Saudia na jirani ni Saudia kwa hiyo wanawapa mali wale watu wa Yemen pembezoni jirani na jirani imepekana na Yemen kwa upande ule sasa wanawapa mali ili waambie bana sisi tutawakutanisha na Saudia tutakuwa nyinyi ni raia wa Saudia ndio maana yake lakini kuuhalisia sio kwamba watakapo uraia tu wataka walinganie wao madhhabi Ismaili al-Qurmuti al-Batini walingania kwenye madhehebu ya Ismaili ambao hao ni makafiri kama tulipotangulia kusema kwa sababu ni katika mashia alqurmuti albatini fahum la yuhibbuna Saudia hawaipendi Saudia wala yuhibbuna ahadan laysa la madhhabihim albatin wala wampendi yoyote ambaye hayuko katika madhehebu yao ya batil aqulu hadha ni khibrati wa maarifa bihim nasema haya kutokana khibra eh, na kujua kwa wao anni makathtu bi najran qadra sanatain kwa sababu mimi nimekaa na jirani takriban miaka miwili dhahabtu dhata laila ila baadhi ahli najran nilikwenda siku moja usiku mmoja kwa baadhi ya watu wa najirani fawajadtu kitaba min kutubihim nikakuta kitabu miongoni mwa vitabu vyao wa qara'tu fiha nikasoma ndani yake fa idha fihi dhalalul mubin ghafla ndani yake kuna upotovu ulio wazi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara hicho kitabu kilipofika katika aya hiyo au mtu kaandika alipohitaja aya hiyo qalu wakasema aisha hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha nyinyi kuchinja ng'ombe wale bani Israeli walipoamrishwa kuchinja ng'ombe wao mashia wakatafsiri Aisha sasa sijui kama alikuwepo ama hajakuwepo bani Israeli walipoambiwa kwamba inna Allah yamurukum an tadhbahu baqara hakika Allah anawaamrisha nyinyi kuchinja ng'ombe qalu wao wakatafsiri Aisha wa man aish kufar kwa sababu anatafsiri Qur'ani vile wanavyotaka wenyewe anasema kullu muslim kila muislamu yaqra'u alquran anayesoma Qur'ani ya'lam annaha fi Musa wa qaumi anajua kwamba jambo hilo limetokea kwa Musa na jamaa zake tumeelewana kila muislamu yoyote anayesema Qur'an anajua hicho ni kisa cha Musa na jamaa zake bani Israil lakini wao wanatafsiri kwamba Bakara alitajwa hapo ni nani ni Aisha na aya inayotaja biljibti wa taghut wao wanatafsiri tena sema Abu Bakar wa Umar ومواقفهما المباركه في الإسلام في عصر النبوة وبعده معروفه لدى كل مسلم na misimamo yao ambayo yenye kubarikiwa yenye kujulikana katika Uislamu fi asri nubuwa toka zama za utume wa baadahu na baada zama za utume maarufa unajulikana lada kulli muslim kwa kila muislamu leo kumwambia taghut jibt wa taghut taghut ni Abu Bakar na Umar na wao wanajulikana misimamo yao tokea Uislamu unakuja sasa na baada pia vile vile mtume alipofariki wao waliusimamia Uislamu leo mtu anakuja kutafsiri kwamba bitaghut anasema pale nini Abu Bakar wa Umar wa annahu min ahli janna hadithi zimekuja mbalimbali kwa kwamba hawa watu wawili ni katika ahli janna min ahli janna kama jaat bidhalika alahadithu almutakathira kama zilivyokuja hadithi mbalimbali ambao hadithi nyingi hazisabiki kuhusiana wao kisha hao hao alismailia na wengineo katika makarima وهم يزعمون لاتباعهم انهم يحبون اهل البيت na wao wanadai kuwaambia wale wafuasi wao kwamba wao wanawapenda ahlul bait wama akthar albala bala liliyoje hilo alladhi dakhala alislam ambalo limeingia katika uislamu bisababi da'wa mahabbati ahli baiti nubuwa rahimahumullah kwa sababu ya madai ya kupenda ahlubeiti nubuwa nyumba ya mtume Allah warehemu kuna watu wengi wameingiza mambo yao kwa ajili kwamba sisi tuko na ahlubeiti tunawapenda baiti wakawadanganya watu lakini kiuhalisia kwamba watu hao ni maadui wa Uislamu maadui wa Uislamu na Waislamu wenyewe pia vile vile kama kuwatukana watu wema na kuwasema vibaya kama mnavyoona hapo Sheikh anasema yeye amesoma vitabu vyao akakuta kuna mambo kama haya sasa muislamu unasubiri nini huko kwa mashia na kwa na nagea yao kubwa wanaingia albayt utakuta zile siku za ashura wanakwenda kujipiga kujikatakata kujipiga makofi kwa ajili kwamba wao wanadai kwamba wao wanawapenda Ahlulbayt na Hussein ibn Ali ibn Abi Talib ameuliwa na sisi tunampenda yeye na sisi tunamwaga damu kwa ajili yake yeye hayo ndio madai yao lakini uongo alafu baada au kabla ya kuna watu wameuliwa kwa nini nyinyi msi e, msijikate kate na kujipiga pija kwa sababu wameuliwa watu wengine katika masahaba wakubwa ameuliwa Ali bin Abi Talib Ali si ndio babu mwenyewe lakini kwa nini huseni isiwe Ali bin Abi Talib wakati Ali ndio baba sasa kwa nini huseni asiwe Ali kwa nini Hussein asiwe Hassan kwa nini Hussein asiwe Uthman bin Affan pia ameuliwa vibaya kwa nini Hussein asiwe omar bin Khattab pia ameuliwa ala kulli hal hawa ni watu wameamua ubaya tu ndani yake na kuamua kuuchafua Uislamu na kuupiga vita Uislamu na kuleta mambo ambayo sio sawa min ajli hadhihi turahat wal abatil wad'ayat alkadhiba kwa ajili ya mambo haya aturahati mambo yasiokuwa na manufaa mambo yasiokuwa na mahana mambo ya batil kalamu tahi ndio maana turahat maneno mabovu au maneno yasiokuwa na maana yote wal abatil na batil batil na madai ya uongo wa min ajli wa min ajli jahlin kathiri min almuslimina bidinihim na kwa ajili pia ujinga waislamu wengi kwa dini yao laqad asbaha kathiru minhu mutahayyiran wamekuwa wengi katika wao waumini waislamu mutahayyiran wenye kuzingazinga hawaelewi wafuate kitu gani kama akhbaruna bidhalik kama vile walivyonipa habari jambo hilo ومن أجل دعايات الملعونة من الشيوعية والبعثية والرافضة والصوفية na kwa ajili ya madai ya yenye kulaaniwa ya shuuia eh na baathia hivi ni vyama vyote vya kisiasa vya kikafiri na rafidha na rafidha maarufu mashia wasufia masufia allati tunaffiru almuslimin an duati ila Allah ambao wanawakimbiza waislamu kutokana na maduati ila Allah wenye kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala raaitu nimeona an ajma'a nubdatan an da'wati ahli sunna bil Yaman nikaona kwamba nikusanye sehemu mukhtasar kutokana na da'wa ya sunna katika mji wa Yaman fa aqulu billah faaqulu wa billahi tawfiq inasema na Allah atuwafikishe kulivyo kulivyokuwa sawa haya yote ni maelezo alikuwa shekhe tunataka kutoa hicho kitabu hata bado hatujaanza kukisoma lakini alikuwa anatoa maelezo na ripoti ya watu mbalimbali kutokea mwanzo kutokea Firaun na kaumi na baada yake Firaun na wanafiq na watu wengine katika Uislamu na pia vile vile tukaona mashia madai yao ya uongo na tafsiri zao batil eh kadhalika wanaosiasa ambao wanaokimbiza waislamu na dawa ya Allah subhanahu wa ta'ala shekhe akaona kuna haja raaitu asema nimeona kwamba an ajmaa nikusanye nubdhatan ani ahli sunna sehemu au mukhtasar kuhusiana na da'wa ya sunna bil Yaman huko Yaman fa aqul ndo sheha akaanza kusema kuhusiana na hiki kitabu chake kwa haya yote yalikuwa ni maelezo tu natoa haraka haraka lakini kitabu chenyewe kwa hata tujakianza ni maelezo tu mwanzo wa shekhe alikuwa akieleza na nimeona kwamba kuna umuhimu kuliko ningepita tu hivi hivi nikaanza kusoma kitabu nimeona kuna umuhimu yani sababu kwa nini shekhe ilimpelekea mpaka yeye akaanza kuandika kitabu hiki nadhani pia sisi tumejifundisha kitu tumeona kwamba kuna haja ya kuilingania hii da'wa ya ahli sunnati wal jamaa haja ipo kwa sababu tumeona kwamba makundi mengi yanawapotoza watu wanawapeleka watu pabaya na sisi ni haki yetu kuwarudisha watu kwenye mstari wa sawa kuwaambia kwamba a ah, a ah, huko mnapoelekea huko hiyo siyo njia ya sawa eh hao wengine katika mashia mahizbi na watu wengine huko si sawa japokuwa wao wanatumia ile kaida kwamba sisi tunawapeleka katika njia nzuri kama vile alivyosema Firaun wama ahdikum illa sabila rashad kwamba mimi siwaongozi nyinyi isipokuwa katika njia sawa hivi kweli Firaun anazungumza katika njia sawa wewe huo ni uongo eh huo ni uongo wa Firaun na ni uongo wa mashia na ni uongo wa mahizbi na uongo wa masufi pia vile vile hadhihi da'watuna wa aqidatuna